الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Tavhid kitobidan darsda boshlayapmiz. Bu kitobning sohibi Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh. Xo'p, bu kitobni matni matnida bu kishi oyat hadislar tergan, tavhidga oid bo'lgan boblarda keltiradi va oyat hadislarda va salafi solih ulamolarni ba'zi bir so'zlarni qisqa qisqadan keltirgan bu kishi matn shaklida ozgina bir muxtasar qilib yozgan bu kitobni lekin bu kishini kitobiga to'mlab to'mlab keyin sharhlar yozilgan jumladan mana shunday sharhlardan mashhur sharhlardan biri bu fathul majid kitobi bu qo'limizda turibdi bu kitob sohibi abdurahmon ibn hasan oli shayx bo'lib bu muhammad ibn abdul vahobni nevarasi bo'ladi u nevarasi o'zini bobosini kitobiga, ya'ni kitobi tavhidni matniga sharh yozganlar. Tavhid bu lug'aviy ma'nosi vahhada yuwahhidu tavhidun, ya'ni yakkalamoq degani. lug'aviy ma'nosi. Istilohdagi ma'nosi esa shar'iy istilohdagi ma'nosi aqidadagi uni ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni 3 narsada Ya'ni ulamolar 3 ga bo'ladi tavhidni, tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya, tavhid asma sifat. Robbul alaminni tavhid rububiyada, Alloh taoloni rububiyatda molik, uluhiyyatda, ya'ni Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilishida molik va tavhid asmo sifat, Alloh taoloni asmo sifatida molik. Demak, shariatdagi ma'nosi shu 3 ta narsada Alloh subhanahu va taoloni molik. Ogoh bo'lingki, tavhid demak 3 qismdan iborat, 3 ga bo'linadi tavhid. Tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya, tavhid asmo sifat. Endi tavhid rububiyya bu Alloh subhanahu va taoloning Rob ekanligida, yer va osmonni boshqaruvchi ekanligida, yer va osmonni yaratganligi, rizq berishligida Alloh taoloni nima qilishlik, yakkalashlik. Alloh subhanahu va taologagina, Alloh taolo o'zigina yer va osmonni yaratgan, u boshqaradi, u rizq beradi, u butun olamlarda tadabbur qilib turadi deb turib e'tiqod qilib, Alloh taoloni yakkalashlik bu tavhid rububiyyadir. Bu birinchisi. Ikkinchisi tavhid ulug'iyya. Bizga eng muhimi keragi ham shu bo'ladi. Insonlarda aksar insonlar adashib ketgan boba mana shu bob bo'ladi. Ya'ni tavhid ulug'iyya, ya'ni Alloh taoloni iloh ekanligida yakkalashlik. Iloh, ya'ni ulug'iyatda, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni barhaq ma'bud ekanligini iqror etib turib, ya'ni ibodat qilinishlikka loyiq zot Alloh ekanligini til bilan ham aytadi va amalan yakka Allohga o'ziga ibodat qiladi. ibodatni barcha turini yakka Allohni o'ziga qilish deganlikni anglatadi tawhid. Tawhid uluhiyya bu. Va tawhid asma sifat esa bu Alloh subhanahu va taoloni asma sifatda yakkalashlik. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ayb nuqsonlardan poklashlik. Alloh subhanahu va taolo o'ziga Qur'on orqali Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'on, hadis orqali bizga xabar bergan o'zini asmo sifatlari haqida, zoti haqida, fe'llari haqida o'ziga isbot etgan narsani isbot etishlik bilan o'zidan Alloh taolo nafiy etgan, bu menda bu sifat yo'q. Men bu fe'llar menda yo'q deb Alloh taolo o'zidan inkor etgan, nafiy etgan sifatlarda biz ham nafiy etishlik. O'zidan nafiy etgan, demak, o'zidan Alloh va rasuli kitob sunnat orqali Alloh subhanahu va taolodan demak isbot etgan narsani biz isbot etamiz, o'zidan Alloh taolo nafiy etgan narsani biz ham nima qilamiz? Nafiy etamiz. Bu demak tavhidi asmo sifat bo'ladi bu narsa. Va ogoh bo'lingki, bilingki, Qur'oni Karim barchasi bu tawhiddan iboratdir, Qur'on. Qur'onda yo Alloh haqida va u zotni asmo sifatlari haqida va u zotni fe'li haqida yoinki u zotni fe'llari haqida bahs olib boradi Qur'on. Bu endi bu ilmiy xabariy tavhid deyiladi. Yo'inki ba'zi bir yerlarda ko'rasizki, Qur'onda nimaga yakka Allohning o'zigagina sherik yo'q bo'lgan yakka Allohning o'ziga ibodat qilishlikka chaqiradi va Allohdan boshqa tog'utlarga kofir bo'lishlikka chaqiradi. Bu irodiy talabiy tavhid deyiladi. Va yana Qur'onda ba'zi yerlarda ko'rasizki, u amru ma'ruf nahy-i munkar bo'ladi. Yaxshilikni buyur, yomonlikdan qaytariladiki, bu endi va ana shu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining buyruqlariga itoat qilishga buyuradiki, ma'ruf ishlarga va nahiy ishlardan Alloh taolo qaytaradi. Bu esa tavhid huquqlaridan va kamolatlaridandir. Va endi Alloh taolo yana ba'zi yerlarda ko'rasizki, Qur'onda ahli tawhidlarga jannat haqida Alloh taolo gapiradi. Jannat va'da qiladi. Bu demak ularga bo'lgan Allohning ikromidir. Bu nima bo'ladi? Tawhidning mukofotidir bu narsa. Endi Qur'onda yana ba'zi yerlarni ko'radigan bo'lsangiz, ahli shirklar haqida gapiradi. Mushriklar haqida gapiradi yoki tarixda o'tgan mushriklarning qissalarini Alloh taolo keltiradi. Xullas, qo'yingki, bu Qur'onda hamma yog'i nima haqida bo'lar ekan demak, tavhid haqida bo'ladi. Endi bu nimalarchi, hukmlarchi deyilsa, bu hukmlar hammasi bu hukmlarga amal qilishlik bu tavhid kamolatidandir. Bu ham tavhidga tobedir. namoz, roza, haj va yoki boshqa bir ibodatlarga Alloh taolo buyurgan bo'lsa, uni qilishligingiz ana shu tavhiddan kelib chiqadi bu narsa ham. Shu tavhidda kamolatlaridandir. Tavhid u amallarsiz komil bo'lmaydi. Demak, hamma Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolo kelgan tarixdagi qissalar u yerda bo'lgan ahkomlar, barcha u yerdagi Qur'ondagi barcha oyatlar demak, u nima haqida bo'lar ekan? O'zi aslida tavhid haqida bo'lar ekan hammasi. والشيخ الإسلام ابن تيمية تدكي التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله Peygamberler olib kelgan tavhid uluhiyat tavhidni isbot qilish uchun olib kelgan ular. Asosan ular ulug'iyat isboti uchun kelgan. Chunki tavhid rububiyya, ya'ni Allohda yagona xoliq ekanligi, yagona roziq ekanligini buni u Makka mushriklari ham isbot qilgan bu narsani. Buni tarixda isbot etmagan toifa kam bo'lgan. Tavhidi rububiyyani demak, aksar insonlar nima qilgan? Isbot qilgan. Juda bir nodir suratda ozchilik insonlar buni rad etgan. Allohni yaratuvchi ekanligi, roziq ekanligini. Lekin aksar insonlar Allohni bu borada Alloh taoloni yakkalashgan. Robbing kim? Kim yer osmonni yaratgan desa Alloh deb aytishgan, hammasi buni yakkalashgan. Lekin ulug'iyatda qoqilishgan. Ulug'iyat Alloh taolani shirk keltirishgan. Shuning uchun payg'ambarlar asosan tawhid ulug'iyani haqida shu insonlar bilan mushkilot shunda bo'lgan, asosan. Demak, shu payg'ambarlar olib kelgan ulug'iyat tavhidini isboti shunday bo'ladiki, yakka Alloh barhaq ma'bud Alloh ekanligi, la ilaha illallohga guvohlik berishlik bilan va yakka Alloh to'ziga ibodat qilinishlik bilan va yakka Alloh to'ziga tavakkul qilishlik bilan va Alloh uchun yaxshi ko'rib, faqat Alloh uchun yomon ko'rishlik bilan bo'ladi. Va faqat Alloh uchun nima qilinadi? Amal qilinadi. Mana shu narsa bilan tavhid uluhiyya hosil bo'ladi. Tavhidi asmo sifat ham Alloh subhanahu va taolo o'ziga isbot etgan sifatlarni isbot etishlik bilan o'zidan nafi etgan sifatlardan Alloh taoloni nafi etishlik bilan bo'ladi bu narsa. Alloh taolo aytadiki: "Va kum ilohu vahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim." Sizlarda ilohiylar yagona ilohdir. U zotdan o'zga hech qanaqa barhaq ma'bud yo'qdir, illo u Rahmanur Rahim bo'lgan zot yagona, u haqli bo'lgan, ibodatga loyiq bo'lgan ma'buddir. Ya'ni boshqa oyat Alloh taolay aytadiki, va qalallohu la tattakhizu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Alloh taolay aytadiki, ikkita iloh tushlamaylar. Ikkita iloh qilmanglar o'zingizlarga. innama huwa ilahu wahid. Albatta u Alloh yagona ilohdir. Bas mendangina qo'rqinglar deydi Alloh taolo. Va bu yerda Sheyx Abdurrahmon aytadiki, "Valaysal muradu bit-tauhid mujarrad tawhid rububiyyah." وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف Tavhiddan murod faqatgina rububiyya tavhid emasdir. Faqatgina Allohning xoliq, roziq ekanligini yagonashlik emas tavhiddan murod. Endi bu ya'ni buni ba'zilar ahli kalomlar, ba'zi faylasuf insonlar va ahli tasavvuflar, sufi insonlar gumon qilganidaqa Allohni kimda kim xoliq desanglar, roziq desanglar bo'ldi musulmon degani emas u. mushkilat tugadi degan emas. Ahli kalom tasavvuf ahlilari o'ylagandaqa bunday emas deydi. Balki kimda kim fikr qilsaki, bu iloh degani la ilaha illalloh degandagi ma'no, bu yerdagi ma'no Alloh taolo huval qodir alal ixtiro, ya'ni yaratishlikka qodir degan ma'noda deb tushunadigan bo'lsa, bu xato tushunibdi. Payg'ambarlar olib kelgan tavhidni tushunmabdi deydi. Payg'ambarlar olib kelgan tavhidni tushunmadi bir inson la ilaha illallohdagi ilohdan murod faqat xoliq deb tushunsa. yoki roziq deb tushunsa, demak u inson demak payg'ambar olib kelgan narsani tushunmabdi. Iloh deganda to'g'ri kirib ketadi, xoliqiyat, rububiyat hammasi kirib ketadi ichiga. Ya'ni il, ya'ni yagona iloh deganda biz yagona xoliq deb ham tushunamiz, lekin yer va osmonni yaratgan faqat Allohgina deb qo'yishingiz o'zi demak u insonni musulmon bo'lishi kifoya qilmaydi. Demak u tavhidni iloh degan ma'nosini o'z ichiga olmaydi. Ilohdir faqat ana shu narsaning o'zi ichiga olmaydi. To'r ilohni ichiga kirib ketadi u narsa ham, lekin u faqat hammasi emas ekan u narsa. U hammasi emas. Buni Makka mushriklari ham hatto tan olgan. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, mana so'rang dedi, ey Muhammad alayhis solom so'rang Makka mushriklardan. Qul limanil ardu va man fiha in kuntum ta'lamun, sayquluna lillah. Qul afala tadhakkarun? Qul man robbus samawati sab'u robbul arshil azim. So'rang ey Muhammad alayhis solom mushriklardan. Bu yer va yerdagi barcha mahluqotlar kim uchun bu? Kim yaratgan buni? Kimga bu tegishli bu desiz? bilsalaring ayting deb so'rang ulardan dedi. Shunda ular aytadiki, sayquluna lillah. sin bu arab tilida bu yerda sin tezlikni bildiradi. Ya'ni hattoki fikr qilib ham o'tirishmasdan tezda Allohniki deb javob berishadi. Bu yer kimiki? Yerdagi mahluqotlar, bu tog'lar, bu bog'lar kimiki? Bu anhorlar kim yaratgan deb so'rang deyapti mushriklardan. Sayqulun hatto o'ylanib ham o'tirmaydi. Darhol Alloh deb javob beradi deyapti. Ya'ni Allohni bu yer yer osmonni yaratganligini ular ham biladi. Qul afalata afalata taqun ayting u mushriklarga taqvo qilmaysizlarmi? Shuni bilar ekansizlar, nima Allohdan boshqa ibodat qilasizlar? Shuni bilyapsizlarki, shuni butun yer va osmonni yaratgan Alloh ekanligini bilib turib, nimaga yana sizlar shirk qilib, nimaga sizlar shu Allohning qonunini xohlamasdan demokratiyani xohlayapsizlar? Ayting ularga. Nimaga sizlar demokratiyani xohlayapsizlar? Nimaga sizlar Allohning qonunidan boshqa qonun tuzgan ana shu tog'utlarni, Karimovni, Imom Alini hukmini xohlaysizlar? Nimaga Alloh qolib ular sizlar xohlaysizlar? Nimaga sizlar o'zingizlarga ularni rob qilishni xohlaysizlar? Va holanki ular hech narsa qilmaganligini o'zingizlar ham bilasizlar. ularni qonni og'riq bo'lsa toiletga yurib ketishligidan bilasizlar. Ular hech narsa qodirmasligini bilib turib, ya'ni Alloh subhanahu va taolo faqat yer osmon yaratgan deysizlarda, ilohlikka kelganda deydi, ularni olib kelib olasizlar, deyapti Alloh taolo. Hech narsa qodir bo'lmaganlarni ma'budlarni o'zingizlarga xudo qilib olasizlar. Afalatat taqun taqvo qilmaysizlarmi? So'ragan ulardan, mushriklardan, qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Kimi qo'lida hamma narsani, hamma narsani mulki kimi qo'lida? Kimi qo'lida hamma narsani boshqarishlik, hukmronlik, hamma narsani ustida hukmronlik, o'ldiradigan, tiriltiradigan, hamma yerda shu ofatlardan beradigan, qorong'u tunni alishtiradigan, hamma narsani malakuti, hamma narsani mulki kimi qo'lida, boshqaruv kimi qo'lida deb mushriklardan so'rang deyapti. Ulardan so'rasangiz, ya'ni ya'ni ulardan so'rangki, bitta oyat qolib ketibdi. Qul man robbus samawati sab'i va robbul arshil azim. So'rang ulardan 7 qavat osmonning robbisi kim? va arshul azim buyuk arsh kimni kim deb so'rang, sayqulunalloh. Ular aytadiki, Alloh deb tezda javob beradi mushriklar deyapti. Qul afalatataqun ayting ularga taqvo qilmaysizlarmi? Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh Ya'ni hamma narsani mulki kimi qo'lida, boshqaruvi kimi qo'lida deb so'rang. Va uki u zotiki va huwa yujir, u boshqalarga boshpana beradi, unga boshpana berilmaydi. Ya'ni boshqalarga himoya beradi, lekin unga himoya qilinmaydigan ulug' zot kim deb so'rang ulardan dedi. Agar bir sizlarning aytingchi deb ulardan so'rasangiz, sayqulunalloh tezda Alloh deb javob berishadi deyapti. Alloh Ya'ni u boshqalarga himoya beradigan, o'ziga himoya berilmaydigan ulug' zot, hamma narsani boshqarib turadigan zot bu Alloh deb mushriklar javob beradi. Qul fa anna tusharun nimaga sehrlanyapsizlar? Ya'ni qarab ketyapsizlar, nimaga ko'zinglar sehrlanyapti bo'lmasa, shuncha narsani ko'rib turib, nimaga yana Allohdan boshqaga ibodat qilyapsizlar deb ayting ularga deydi Alloh taolo. Ya'ni bu mana bu Qur'oni Karimda kelgan Mu'minun surasida kelgan 84-oyatdan 89-oyatgacha tarjima qilib berdim hozir. Ya'ni demak, bu oyatdan bizga bayon bo'lyaptiki, tavhid rububiyani nima qilgan ekan Makka mushriklari isbot qilgan. Lekin ular shu bilan birgalikda ular dinga nima qila olmadi? Kira olmadi. ular musulmon bo'la olmadi. Faqat tavhid rububiyani isbot qilishlik demak, u insonni musulmon bo'lishiga kifoya qilmaydi. Va bu haqida bir qancha oyatlar bor. Shu mana shu Mu'minun surasidan mana shu keltirgan oyatlarimiz o'zi kifoya qiladi deb o'ylayman. Demak, tushunali, tavhid rububiyani demak Makka mushriklari ham isbot qilgan u narsani. O demak, asosiy mushkilat nimada bo'ldi ular bilan desa, demak, tavhid ulug'iyada bo'ldi. Ya'ni ilohlikda Alloh taolani yakkalashlik. Ilohlikda, ya'ni ibodatni yakka Alloh o'zi qilishida shunda mushkilat bo'ldi. Shunda ular bilan kelishmadi payg'ambar aleyhissalom. Oldingi payg'ambarlarda ham mana shu narsa muammo bo'ldi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, va qawlullohi ta'ala وَمَا jinna wal insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo bashariyatni, inson va jin toifasini nimaga yaratganligini bayon qildi. Inson va jin toifasini bekordan bekor behuda yaratmaganligini bayon qildi. Alloh taolo o'zining maqsadini bu insoniyatdan yaratilgan ulug' bir maqsadni Alloh taolo bayon qildiki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Nima uchun yaratibdi? yakka o'zigagina ibodat qilishni yaratdi. Maqsad shu. Ya'ni biz jihod qilayotgan bo'lsak bu yerlarda yakka o'ziga ibodat qilishni qilyapmiz. Ya'ni bizni jihod uchun yaratmagan Alloh taolo. Va ma xalaqtul jinna wal insa illa lil jihad demadi Alloh taolo. Jihod uchun yaratdim demadi. Ya'ni jihod ham bu ibodat, bu biz ibodat uchun yaratdi, jihod bu ibodatni ichiga kirib ketadi. Ya'ni yaratilishimizdan maqsad jihod emas, faqat ot chopmas. biz bu yerga kelib, ya'ni ma'noni tushunaylik-da, jihatimizdan bo'lgan murodni tushunaylik. Jihad qilamiz biz, ana shu tawhid uchun qilamiz. Tushunali? Maqsad bu yerda jihatdan murod deb faqat odamlarni o'ldirishlik, chopishlik emas, maqsad o't qo'yish emas. Biz qo'limizni qurol olgan bo'lsak, insonlarga zulm qilish olganimiz yo'q biz. Hozir kofirlar bizni bizga tuhmat qilayotganda mujohidlar, terroristlar insonlarni qatlon qiladi, bunday qiladi, ular zolim desa, unday emas. Biz u zolim bo'lish olmadik qo'limizga quroldi. Biz biz bu qurolni oldik, biz nima qilish uchun? Insonlarni insonlarga qilayotgan ibodatidan Allohga bo'lgan ibodatga olib chiqish uchun oldik. Tog'utlarni sindirish uchun oldik. Chunki tog'utlar bilan jangda yakka Allohga ibodat qilishlik uchun biz majburmizki biz qo'limizni qurol olishikka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlaridagi inni bu'ithu bayna yaday sa'ati bis-sayfi hatta yu'badallohu wahdahu la sharika lah dedilar. Ya'ni men qiyomatdan sal oldin qilich bilan yuborildim, yakka Allohda o'zigagina sheriksiz Allohga ibodat qilish uchun dedi. Ya'ni nima deyapti? Yakka Allohda o'zigagina ibodat qilish uchun men qurol bilan yuborildim deyapti. Qurol bilan yuborildim. Demak, yakka Allohda o'zigagina ibodat qilish uchun bu qurol kerak. Qurol kerak albatta. Men qilich bilan yuborildim dedi payg'ambar sollallohu Demak, mana shu vaqtda qilich bizda hozir qurol. Demak, bu bu hadisdan biz shuni tushunamizki, yakka Allohga o'ziga ibodat qilishligi uchun ba'zi qurolda ham ishlatish kerak bo'ladi. Hamma da'vatni tushunolmas ekanda. Endi qurolda ham ishlatiladi. Yakka Allohga ibodat qilish uchun siz bir Allohning kalimasini oliy qilish uchun islomiy imorat barpo qilishingiz kerak. Shar'iy bir davlat qurishingiz kerak. U uchun sizni quruq gaplaringizga kofirlar bo'shatib bermas ekanda. Yakka Allohga ibodat qilish uchun bu zolim tog'utlar bilan biz jang qilib turib ularni qatl etamiz, keyin biz islomni quramiz ekanda. Qanday hamki payg'ambarlar sinov qilgan kabi. Demak, va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb Alloh taolo insonlarni nimaga yaratganligini bayon qildi. Inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilishlari uchun men yaratdim deydi Alloh subhanahu va taolo. Va yana Alloh taolo aytadiki, "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut" Dar haqiqat biz har bir ummatning orasida bir elchini yubordik. Anibudulloha, yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Vajtanibu tagut, tog'utlardan chetlaninglar deb har bir ummat orasida biz bitta payg'ambarni yubordik deydi Alloh taolo. Elchini yubordi deydi. Xo'p, demak oldingi ummatlarda Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga Alloh taolo payg'ambarni yubordi va hujjatni qoyim qildi. Tavhidga da'vat qiladigan insonlarni Alloh taolo o'zlarining orasidan chiqarib turib Alloh taolo yubordi. O'zining qavmidan, o'zini tilida gapiradigan payg'ambarlar chiqarib Alloh taolo yubordi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Bizi biz chi payg'ambarlar yo'q-ku. Har bir qavmga qanday payg'ambar desa, bizni bizga Muhammad alayhisalomni ummatan hamma ummatiga payg'ambar qilib yubordi va hamda Muhammad alayhisalomni merosxo'ri qilib bizga kimlarni payg'ambarlar merosxo'ri qilib kimlarni qoldirdi bizga Alloh taolo? Ulamolarni chiqarib qo'ydi Alloh taolo. Va Alloh subhanahu va taoloni fazliki va hujjatiki insonlar ustida har mana 100 yilda har asrda Alloh subhanahu va taolo tavhidga da'vat qiladigan, insonlar shirk bid'atlardan insonlar tozalab turadigan ahli haq bo'lgan, haqiqatga da'vat qiladigan, malomatchini malomatidan qo'rqmasdan da'vat qiladigan, tog'utlarga kofir bo'lishiga chaqiradigan, zolim podshohlardan qo'rqmasdan haqni gapiradigan pokiza ahli ilm ulamolarni Alloh taolo chiqarib turadi. Ana shu payg'ambarlar yo'llarini davom ettirib turadigan pokiza ahli ilmlarni chiqaradi Alloh taolo, ularni tili orqali nima qiladi? Ana shu qavmga tavhid yetkazadi Alloh taolo. va hujjatni qoyim qiladi Alloh subhanahu taolo. Bu oyatda demak Alloh taolo aytayaptiki, biz har bir ummatga bir elchi yubordik. Nima deb? Ani ibudulloh, yakka Allohga ibodat qilinglar, tog'utlardan chetlaninglar deb. Xo'p, yakka Allohga ibodat qilishlik, demak ma'lum, tog'utdan chetlanish ham albatta shart bu narsa. Tog'utdan ham Ya'ni ham Allohga ibodat qilinglar, ham tog'utga ibodat qilinglar demayapti deb edi, qarang. Allohga ibodat qilinglar, tog'utlardan uzoq bo'linglar, chetlaninglar deb yubordi deyapti. Ogoh bo'lingki, tog'ut Bu Imom Malik aytganlardaqa kullu ma ubida min dunillah. Allohdan o'zgaga ibodat qilingan barcha narsa bu tog'utdir. Ibodatlar bu nimada? Bu tavakkul ibodatidir. qo'rqishlik bu Alloh subhanahu xushu huzu bu ibodat edi. Isti'onat, yordam so'rashlik ibodat edi, istig'osat, ya'ni Alloh subhanahu taolodan madad so'rashlik kerak edi. Madad bu ibodat edi. Bu so'yinda zabh bu ibodat edi, bu nazr ibodat edi. Mana shu hamma ibodatning turlarini qaysi birini birontasini Allohdan boshqa qilinib u ma'bud bo'ladi u. U nima bo'ladi? U ana shu tog'ut bo'ladi u. Allohdan demak o'ziga ibodat qilingan barcha narsa tog'ut bo'ladi. Va ogoh bo'lingki, u tog'ut ikki xil bo'ladi. Jonli tog'ut, jonsiz bo'ladi. U qarab endi. Insonlar jonsizga ibodat qilsa, masalan, daraxt toshga, demak u nima bo'ldi u? Jonsiz tog'ut u. Endi kishilar jonli insonlarga ibodat qilishi mumkin. jonli insonlar qonunlarini tan olib, ana shularga qul bo'lib, uni shular halol qilgan narsani halol deb bilib, ana shular harom qilgan narsani harom deb bilib, ana shular chiqargan qonunlar bilan rozi bo'lib yashayotgan bo'lsa, demak ana shu insonlarni ular qullaridir ular. <coughs> Demak, tog'u demak tirik bo'ladi, jonli, jonsiz bo'ladi. Biz ikkalasi ham kofir bo'lishimiz kerak. Endi mana shu yerda Abdul Qodir ibn Abdulaziz chiroyli urg'u beradiki, tirik tog'utlar bilingki, jonsiz bo'lgan, ya'ni jonli tog'otlar jonsiz tog'otlardan ko'ra islomga xatari qattiq degan bir bob qo'yadi. Va ana shunda chiroyli tushuntiradiki, ya'ni hozirgi holatda deydi, ba'zi insonlarni ko'rasizki deydi, tavhidni da'vo qilayotgan insonlarda deydi, faqat qarasiz deydi, shu daraxt va toshlarni gapirayotgan deydi. Qachon qarasiz deydi? To'g'ri, u ham deydi, shirk dedi. Qachon qarasiz tog'ot, ey daraxtga sig'inma, toshga sig'inma. To'g'ri, u ham u ham tog'ot deydi. Undan ham qaytarish kerak deydi. Lekin deydi undan ko'ra muhimrog'i bu jonli tog'otlarda bundan sukut qilishadi deyapti. Jonli tog'otlarida. Jonli tog'otlar, ya'ni prezidentlar hozirgi deputatlar qonun chiqarayotgan, ana shu Allohning qonunidan boshqa qonun chiqarib insonlarni shunga majburan itoat qilishga majbur qilayotganlar. Ana shunga itoat qilmaganlar, qamayotganlar, qatl etayotgan ana shu zolim tog'otlarda indashmaydi. Tavhid haqida o'zi asli insonlar gapirmaydi, hozir kam. Gapiradiganlar ham nima qiladi? Gapiradiganlar ham shu daraxt toshni gapiradida, jonli tog'itlar haqida gapirmaydi. U haqida jim turadi. Yo'q deyapti, o'zi aslan birinchi tirik tog'itlar bilan kurashish kerak deyapti. hamki payg'ambar sollallohu birinchi tirik tog'itlar bilan kurashgan kabi. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, u kishi aytadi: "Dakhala nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka ta yawmal fathi va hawla al bayt 60 va 300 nusub." Payg'ambar alayhissalom Makka fathida, Makka fathiga kirgan vaqtda, Makkani fath qilib kirgan vaqtida 360 ta but Baytullohda atrofida turardi. Ka'batullohni atrofida Ka'bay muazzamani atrofida qancha 360 ta but bor edi. Va ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu oyatni o'qib sindirdi ularni. Ja'al haqqu va zahaqal batil. Haq keldi, botil ketdi deb. Makka fathigacha nima nima bo'lgan edi? Makka fathigacha qarang, ana shuni sindirishga imkoniyat bo'lmagan, sindirilgan sindirganda ham, yana o'rniga boshqa qo'yib qo'yilgan edi. Chunki tri tog'otlarni ketkizmay turib, josus tog'otlarni ketkiza olmaysiz. Mana borib Buxoriyda aytaylik qabrga sig'sa shu qabrni tekizlaydigan bo'lsangiz, ertaga yana boshqa qabr qurib qo'yadi. Chunki davlat kimning qo'lida? Jonli tog'otlarning qo'lida. Ya'ni bugun bitta daraxt ketsiz, yana bitta daraxt qo'yib qo'yadi. Shuning uchun faqatilu aymatal kufur. Kufrni kattalarni qatl etinglar deydi Alloh taolo. kufrda kattalarni qatl etsiz, tog'utlarni g'olib bo'lsangiz ustidan tri tog'utlar. bir kunda tozalab tashlaysiz inshaalloh. Mana keldida Rasululloh bir kunda 360 ta butni sindirib yubordilar. Lekin nima shu vaqtgacha, ya'ni bu yerda aytadiki, bu kishi ungacha kurashmagan emas edi, kurashgan edi. Tog'utlarga qarshi kurashgan edi, butlar sig'inmaydi deb aytgan edi. Lekin ana shu uni jonli tog'utlar dedi u yerdagi davlat ana shu uchun sindira olmagandi. Yoki sindirganda ham Makka dalik paytda sindirganlari ham rivoyat qilingan, lekin uni yana boshqa qo'yib qo'yishgan edilar. Shuning uchun demak jonli tog'ut biz hozir mujohidlar asosan kuchimizni demak biz nimaga qaratganmiz? Jonli tog'utlarga qaratganmiz. Ya'ni bundan kelib chiqmaydiki, jonsiz tog'utlarga da'vat qilma, uni qaytarma, ya'ni unga beparvo bo'l degan narsa kelib chiqmaydi. Biz qilamiz biz. U daraxtdan ham, toshdan ham qaytaramiz. Lekin biz, ya'ni muhimligini biz tushuntirmoqchimiz bu yerda. Ya'ni muhimrog'i islomga qarshi zarari qattiqrog'i bu jonli tog'utlar bo'lyapti. Shuning uchun mujohidlar qo'limizda qurol asosan biz hozir unaqa bir boshqa shirklarga emas, asosan tog'utlarga e'tiborimiz qaratganmizki, u sinsa qolgan hammasi sinib ketadi inshaalloh. Qolgan hammasi yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun biz ularga asosiy e'tiborimizni qaratganmiz. <coughs> Alloh subhanahu va taolo demak bu oyatda bayon qildiki Valaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula har bir ummat ichida biz elchi yubordik. Allohgagina ibodat qilinglar, tog'otlardan chetlaninglar deb. Va haqiqatda mana biz buni ko'rib turibmiz. Har bir millatda mana hozir nechi qancha tillarga tarjima qilindi. Hadislar qancha tillarda tarjima qilindi. Va hatto ko'ryapsizki, ingliz tillarida birodarlar tavhidga da'vat qilyapti. Ahli ilm ulamolar chiqarib qo'ydi Alloh taolo. Boshqa tillarda mana har bir nimalarda har bir millatlar chiqardi. Mana o'zimizni ham millat oladigan bo'lsak, o'zbeklar orasida ham Alloh taolo mana ahli ilmdan chiqardiki, faqat kunimizni bu oddiy xalqda faqatgina johil, zolim ana shu insonlarga haqni botilda aralashtirib, nohaq narsalarni yetkazadigan, Qur'oni Karimni bekitib yetkazadigan xoy munofiqlargagina kunimizni qoldirib qo'ymadi Alloh taolo. Faqat o'shanaqa imomlarga qoldirib qo'ymadi Alloh taolo. Abduvali Qorida insonlardan Alloh taolo chiqarib qo'ydi. Ana shunday tavhidga da'vat qiladigan insonlar chiqarishlik bilan Alloh hujjatni qoyim qo'ydi ustimizda. tavhidga yetkizdi. Tavhidni bizga yetkizmadi demaydi qiyomatga borib. Yetkizdi, eshitsa bo'ladi, hujjat mana butun dunyoga tarqaldi darsliklari. Va u kishi va u kishiga u kishiga o'xshagan yana boshqa ahli ilm insonlarni ham Alloh subhanahu va taolo chiqarib qo'ydi, masalan, bizning millatda ham. Yana chiqaradi ham bundan keyin ham. Yana bundan keyin ham bunday olimlarni albatta chiqaradi Alloh taolo. Shuna qilib demak, ular nima qildi bizga? Ana shunday ustozlarimiz bizga ham da'vat qildi-ki, nima deb da'vat qildi? Ey insonlar, yakka Allohga ibodat qilinglar. Allohdan boshqa ibodat qilmanglar. Yakka Allohga sig'ininglar, yakka Allohga duo qilinglar, yakka Allohdan qo'rqinglar deb mana shu ustozlar da'vat qildimi oyatda aytgandaqa bizga Alloh taolo har bir millat orasida men ummat orasida elchi yuborgandim degandek, xuddi mana shu da'vatga da'vat qildi biz ular ham. Yakka Allohga ibodat qilar, ey insonlar, tog'otlardan chetlaninglar deb bizga mana shunday da'vat qiluvchi ulamolarni Alloh taolo yubordi. Mana bizga ham Alloh subhanahu va taolo yuborib, demak ustilarimizga hujjatni qoyim qildi. Va yana Alloh taolo aytadiki: "Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Va Robbingiz hukm qildiki, yakka Allohgagina ibodat qilinglar deb. Ya'ni bir qancha bu yerda hukmlarda aytgan, bu yerda bizga kerakligi, mana Alloh taolo birinchi bo'lib yakka Allohni o'zigagina ibodat qilinglar deb hukm qildi dedi. Xo'p, navbatdagi oyat: "U'budulloha va la tushriku bihi shay'a." Allohgagina ibodat qilinglar, bu zotga hech narsani sherik keltirmanglar. Yana boshqa oyat Alloh taolo aytadiki: "Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Ey Muhammad alayhisalom ayting ularga: "Kelinglar, ey insonlar, kelinglar, men sizlarga Robbinglar sizlarga harom qilgan narsalarni tilovat qilib beraman." Bu gumon bilan emas, bu fikr bilan emas, bu ana hujjat Alloh tomonidan kelgan vahiy bilan men sizlarga Alloh harom qilgan amallarni men sizlarga tilovat qilib o'qib beraman deb chaqirdi, dishlikka Alloh taolo buyurdi Muhammad alayhisalomda. Va ana shu yerda bir qancha narsalarni Alloh harom qilgan narsalarni o'qib berdilar. Bizga kerakli yeri, bizning mavzuimizga kerakli yeri birinchisini aytdi oyatni boshlab ana shu harom narsani birinchisiga Alloh taolo aytdiki, "Alla tushriku bihi shay'a." Alloh taologa hech narsani sherik keltirmaysizlar dedi. Demak, bu birinchi harom narsa mana shu narsa bo'ladi. Ibn Mas'ud aytgandek, kimki Muhammad alayhisolamning oxirgi vasiyatiga qaramoqlik istasa, mana shu oyatga qarasin, shu oyatni o'qisin dedi. Xo'p, Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni bu yerda muallif keltiradi. Ya'ni Kitobut Tawhid bobida oyatlarni keltirgandan keyin endi bitta hadisni keltiradiki, bu Sahihayni keltirilgan hadis. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu ulamolar sayyidi bu kishi aytadiki, kuntu radifan nabiy sallallohu alayhi vasallam ala himarin Muhammad alayhisalomni orqasida o'tirgandim meshida dedi. eshikda ketayotgandek orqasi dedim men engashib olgan e, orqasini mingashib olgan edim dedi shunda u kishi menga aytdiki ya muaz atadri ma haqqulloh alal ibad ey muaz Allohning bandalari ustidagi haqni bilasanmi dedi va bandalarni ham Alloh ustidagi haq nima ekanligini bilasanmi dedi men aytdimki Alloh va rasuluhu a'lam Alloh va rasuli bilguvchi dedim javobni qarang bu kishi haqida hadislar borki qiyomatda ulamolarni sayyidi bo'ladi bu kishini bayrog'ini ostida jamlanadi hamma ulamolar. Islom ummatining ulamolarini peshvosi Muoz ibn Jabal bo'ladi. Bu kishiga savol bersa nima deyapti? Alloh va rasuli bilguchi deyapti. Menimcha deb turib berib qo'ymayapti javobni. Lekin siz bilan bizga o'xshagan chala savodlar nima qilamiz? Bir diniy, shar'iy bir hukmlar bir savol bersa, darhol javob beramiz. Hech bo'lmaganda menimcha deb javob beramiz. Shuning uchun yani, bilmayman deyishni o'rganish kerak-da, qarang. Bu olim odam, olimlarning sayyidi Alloh va Rasul bilguvchi deyapti. Ya'ni siz ayting deyapti-da. Alloh va rasuli bilguvchi deb aytayapti. Ya'ni chiroyli odobda biz ta'lim olsak bo'ladi bu yerda, bu kishidan ham. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا Allohning bandalar ustidagi haqqi Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilmoqlik. Bu zotga hech bir narsani sharik keltirmaslikdir. Va endi bandalarda Allohning ustidagi haqqi chigi. Alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Allohga hech bir narsani shirik keltirmagan kishilarni bu bandalarini Alloh taolo azoblamasligidir. Alloh taolo endi bandalarda Alloh ustidagi haqqi, demak, shirk keltirmagan bandalarni azoblamaslik bu bandalarni ustidagi Alloh taoloni nimasi bo'ladi ekan? Haqqi bo'ladi ekan. Men shunda aytdimki, deydi, "Ya Rasululloh, afala ubashirun nas?" Insonlarga shuni xush xabarni beraymi? insonlarga shuni xush xabarni yetkazaymi deganimda aytdilarki, "La tubashshirhum" insonlarga buni xush xabarni yetkazmagin, fayattakilu suyanib qoladilar dedi. Demak, shirk keltirmasa, Alloh taolo bizni hamma gunohimizni kechirar ekanda, bizni jannatga kirgizib azoblamasa ekanda degan narsa bilan shunday o'zlarini o'zlari shu bilan maftun bo'lib fitnalanib qolib, ular nima bo'lib qolishadi? Suyanib amallarda suskash bo'lib qoladi. Shuning uchun ularga yetkizmagin dedi. Sizlarga ham yetkazib qo'ydik mana, yetkazma degan asosini. <laughs> Ya'ni bu bu bu hadisda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu vafot etishdan oldin yetkazgan ekanki, ya'ni xavotir olib ilmni yashirishlik gunohligidan qo'rqqan holatda yetkazib qo'ygan ekan. Ya'ni savol tug'ilishi mumkin, nimaga bu kishi yetkazma degan bo'lsa, bu hadis qanday kelib qoldi bizga? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti, yetkazma deyapti-yu. Desa, Demak, u kishi yetkizmaganlar vafot etadigan vaqtda ilmda yashirib o'tkazishlik gunoh deb qo'rqoq holat yetkizib qo'yganlar. Demak, bu narsadan biz xulosa olamizki, ba'zi ba'zi insonlarga, demak, ba'zi narsani yetkizmay turishlik bu ilmda yashirish hisoblanmaydi. va hikmat ba'zi o'rinlar bo'ladiki, ba'zi ilmlarda yashirib turishlik, ya'ni bir ummatning maslahati uchun, ana shu bir birodaringizning foydasi uchun ba'zi narsani yashirib turishlik bu ilmda yashirishga kirmaydi. Ma'lum bir vaqt yashirib turishlik. Ya'ni masalan, nikoh bobi, uylanishlik haqida chiroyli fazilatlar ko'p, a ha bu mujarratlarga, mujarrat mujohidlarga yoki mujarrat bu talib ilmlarga ilm olayotganlarga borib turib, uni fazilatdan aytish hikmatdan emas-ku. Uylanish haqidagi fazilatlardan aytish. Uni bekitib turarasiz-da, u ilmni yashirishga kirmaydi. Tushunali u hikmatdan bo'ladi u Bu Bu sahihayinda kelgan bu hadis. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.